вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці Васіль быкаў прыходзіць на розум часта раптам перад табой раскрыецца свет ягоных герояў і ты сярод іх бачыш сябе самога гэтым разам ён згадаўся зусім не таму, што я ехаў на прэзентацыю ягонай кнігі і не таму нават, што дарогаю разважаў пра ягоную творчасць. Гэта заўсёды адбываецца не таму, без фармальных прычынаў. Каб патрапіць у Менску дом літаратара, мне трэба было з літоўскага боку пераехаць беларускую мяжу спакойны дзень сонечнае надвор'е ніякай чаргі перад шлагбаумам усё схіляе да ўдалага і ва ўсіх сэнсах нармальнага падарожжа што б тут магло здарыцца я падыходжу да вакенка за якім сядзіць памежнік падаю яму пашпарт ён нетаропка бярэ дакументы і набірае нешта ў кампутары Далей быццам нехта зверху адчыняе заслону неба і на мяне абрынаецца тона холоднай вады. Зліва доўжыцца літаральна хвіліну. літаральна за хвіліну я вымакаю да апошнія ніткі. Некалькі секундаў нечаканая і незразумелая безвыходнасці. Калі памежнік гэтаксама нетаропка аддае мне дакументы, зноў свеціць сонца хліпаючы вадой у чаравіках я вяртаюся ў машыну і заўважаю што часу да пачатку прэзентацыі застаецца ўжо няшмат але што можна было зрабіць ніякага схову ад злівы тут не прадугледжана застаецца наскрозь прамокламу ехаць на менск вы скажаце няштатная сітуацыя а я скажу што гэта быкаўскі ці калі хочаце беларускі экзістэнцыялізм бо менавіта ў такіх сітуацыях сам сабою без фармальных прычынаў і згадваецца быкаў. Ён згадваецца, калі не выкрутка. выкрутка слова з беларуска-расейскага слоўніка без эквівалентнай лексікі. Не выкрутка гэта сітуацыя і стан быкаўскіх герояў, што робіць быкава без эквівалентным пісьменнікам. Не выкрутка на пэўных этапах сітуацыя і стан усяго нашага грамадства. Быкаў пісьменнік беларускай нявыкруткі. Натуральна, большасць ягоных герояў церпіць ад немцаў, ад паліцаяў, ад партызанаў словам ад іншых. Але калі іншых няма, не выкрутка нікуды не дзяецца. Яна можа абрынуцца злівою з неба або прыйсці з уласнага розуму ці цела. Гэтая бліскавічная катастрофа да часу тоецца ў сэрцы, як дзіцячы вусцішны жах. Можа быць, гэта і ёсць узроставы комплекс маладой нацыі. Музыка радыё свабода вострая брама перачытваючы кнігі Васіля быкова кожны беларускі чалавек можа убачыць у іх сябе самога перадача да 80-х угодкаў пісьменніка паказальны ў гэтым сэнсе персанаж пятрок за повесці знак бяды 1937 год аднавяскоўцы пасылаюць петрака ў менск да александра чарвякова з калектыўным лістом у абарону свайго старшыні калгасу быкаўскі дзядзька ў менску паўтарае сюжэт коласаўскага дзядзькі ў вільні розніца ў тым што ў петрака ўжо няма ані здзіўлення ані ўвогуле ніводныя пазітыўныя эмоцыі калі у коласаў антос яшчэ і чарку ўзяў з новым знаёмцам ды разам злазілі на замкавую гару палюбавацца горадам калі ў ягоным самапачуцці страх перамагаецца гумарам і самаіроніяй дык быкаўскі пятрок чыста загнаны звер які круціцца ў лябірынце нявыкрутак прычым усе ягоныя нявыкруткі зыходзяць ад яго самога пачынаецца з вопраткі у апранута на петраку было ўсё лепшае для такога выпадку не новыя але чыстыя картовыя штаны вымытая сцепанідай сацінавая кашуля трохі праўда залапленая ля каўняра ззаду але лапіка таго не было відаць бо на плячах быў надзеты руды да матканага сукна пінжака Нагадаю, аповесць называецца знак бяды. І гэты вось лапік на каўняры таксама знак. На спякотным асфальце люднага гораду нашаму герою давядзецца сплысці не адным потам у сваім даматканым пінжаку, абы не свяціць латку. Аднак каб жа толькі гэта. Так ён памалу клыпаў палютным пероне сярод нязвыклай для яго людской гаманы і беганіны, скаланаючыся ад раптоўных паравозных гудкоў і знянацкага чмыхання пары з-пад абмазучаных вагонных колаў. Галава яго была быў п'янога, аж гулоў ёй і круцілася, і ён не разумеў ці то ад бяссоннай ночы ў перапоўненым людзьмі вагоне ці ад гэтай гарадской калатнечы. ўсё гатова да катастрофы да нявыкруткі быццам гэта сама ўвасобленая ў чалавечы вобраз нявыкрутка ідзе па-менску гатовая да самага нечаканага і жахлівага развіцця падзеяў мэта падарожжа толькі адна з доўгага спісу перашкодаў мне падумалася пра палітыку і пра тое, што з такім самапачуццём, з якім пятрок ідзе па Мску, беларусы ідуць на выбарчыя участкі. Сам працэс выбараў толькі адзін у доўгім спісе патаемных страхаў. Інакш нічым і не растлумачыш, што на рэферэндуме людзі галасуюць за тое, каб не ведаць, куды ідуць дзяржаўныя грошы. Так і пятрок, ідучы да чарвякова, насамрэч увесь час памыкаецца не патрапіць да мэты. Яшчэ праз невялікі час, не дайшоўшы аднак да павароткі, дзе халопенецкі чалавек наказваў павярнуць управа, ён адчуў, што зрабіў памылку, абуўшы сохлыя за вясну боты, якія цяпер страшэнна мулялі пальцы, аж неяк было ісці. Тым часам герой выходзіць нарэшце да дому ўраду. Ён прыгаломшаны колькасцю дзвярэй і напалоханы выглядам парадна апранутага меліцыянта. Пятрок пачынае хадзіць кругамі. Ён набліжаецца да меліцыянта, пасля ногі самі праносяць яго міма. Адышоўшыся ён стараецца перамагчы ў сабе страх, аціраяе пот з твару і зноў кіруецца да запаветнага будынку. Пятрок зноў пашкандыбаў да будынку гмаху, стараючыся не звяртаць увагі на бот, які па-ранейшаму націраў пальцы. Як на тую бяду да яго падступілася і ўсё болей пачала турбаваць звычайная чалавечая патрэба. Але цяпер было не да яе, і Пятрок трываў. Гэта ён сам сабе сказаў, што яму не да патрэбы і што трэба трываць. Але дзе ж ты там стрываеш? З іншага боку на тую нявыкрутку гэтае налегла апраўданнем новыя магчымасці хоць бы на час унікнуць таго вусцішнага візіту. Толькі дзе ж ты тут пасярод гораду справішся. мала што заўважаючы навокал ён адышоўся далёка за чырвоны касцёл і ўжо не спыняўся спыніцца значыла для яго павярнуць назад зноў да дому ўраду а вяртацца ў яго ўжо не ставала сілы зноў жа ягоная патрэба вымагала пэўнага месца якога ён нават не ведаў дзе тут шукаць тым часам ранак мусіць перайшоў на дзень над дахами закоптелых камяниц ускатилось спякотное солнце и так припекло, что хоть плач. Пятрок, кольки было змоги, трывал, хоть ему было уже не душно, а горочо у суконной одежине. Нога болела все болей, ступню он ставлял теперь боком. Не на жарт он почал хваляваться, бо и шел час, а того, что шукал, нигде не было видать. Сапраўды аніхайка, якога аніхмызоў, блуканне па пакутах петрака ў Мску зусім не менш пакутлівае, чым блуканне рыбака і сотнікава, або селяніна роўбы, якога гоніць аблава, або чарнобыльскіх смяротнікаў. Праўда, у іх гэтае блуканне хоць бы матываванае вайной ці бядой, а тут па вялікім рахунку зусім мірная сітуацыя. Горад, лета, у парку гуляюць парачкі і гуляюцца дзеці, нехта на лаве чытае кніжку. Аднак самапачуванне героя ад гэтага не змяняецца. Бяручы гэтае самапачуванне ў чыстым выглядзе, разумееш, што і не ў тым рэч, што пятрок селянін, які апынаецца пасярод гарадскога жыцця. Што не раблю адны памылкі спрэс. Я сам сабе ствараю перашкоды, піша зусім гарадскі інтэлігент Глёбус. Нявыкрутка гатовая быць зразуметай як нацыянальная адметнасць беларусаў спакутаваны пятрок урэшце парываецца ў нейкі двор і ў драўляным будане прызнае прыбіральню жыццё так сказаць прымушае адкінуць ці на імгненне забыць свае комплексы жыццё бярэ сваё таксама метафора нацыянальных асаблівасцяў не мы бярем сваё жыццё ва ўласныя руки а яно ўрэшце перастае лічыцца з нашымі дзіцячымі капрызамі і распараджаецца намі як у дорослыми людьми. З узноўленай горкай рашучасцю ён патупаў па той жа спякотнай старане вуліцы ў процілеглым напрамку. Ужо цвёрда наважыўся, няхай хоць што будзе, а ён падыдзе да міліцыянта і запытае. Па-ранейшаму дужа кульгаючы, дарэшты спатнелы пад тоўстым суконным пінжаком з кужэльнай тарбінкай у руцэ, Пятрок прамінуў чырвоны касцёл і набліжаўся дарога тае запаветнай і страхотнай будыніны. Перамогшы свае ўласныя нявыкруткі, Пятрок нарываецца ўжо на іншую перашкоду не ім створаную памёр дядзька чарвякоў паведамляе яму меліцыянт дакладней скончыў жыццё самагубствам бо меў сваю нявыкрутку катастрофу беларускага нацыянал камунізму але пра гэтыя дэталі пятрок ведаць не будзе Натуральна, у аповесці знак бяды ёсць мноства катастроф і немцы і партызаны і паліцаі і карнікі калектывізатары, а нават суседзі. У аповесці аблава бацьку заганяе на смерць у багну родны сын камсамолец. Творчасць быкава гэта цэлая анталогія чалавечых нявыкрутак. Бо калі нават няма вонкавай агрэсіі і катастрофы, нявыкрутка ўсё адно знаходзіцца ў табе самым. І таму гэта ўжо не вынік вонкавага напору, а рыса нацыянальнага характару. Катастрафічная проза бязлітасна адлюстроўвае катастрафічную свядомасць, якая ператварылася ў катастрафічную ментальнасць. Герояў быкава ніколі не перапаўняе радасць жыцця, памкнення да творчасці ці хоць бы да авантуры. Іхны свет складаецца з перашкодаў і страху, так падобнага на дзіцячы, бо дзіцячы страх самы страшны. Але на выхадзе такой творчасці заўсёды ёсць катарсіс, бо быкаўскія творы абсалютна песімістычныя ў сваіх фабулах не пакідаюць у чытача адчування безвыходнасці і песімізму. Растлумачыць гэта можна тым, як мы ставімся да вусцішы дзіцяці са спачуваннем і суцяшэннем. радыё свабода вострая брама перачытваючы кнігі Васіля быкова кожны беларускі чалавек можа убачыць у іх сябе самога перадача да 80-х угодкаў пісьменніка у гулянне нацыі ў самую сябе яшчэ адна характэрная рыса дзяцінства нацыі. І найлепей праглядаецца яна там, дзе няма прафесіяналаў. Начальства гуляецца ў начальства, дыпляматы ўяўляюць сябе дыпляматаў, а тэлевізійныя вядучыя гуляюцца ў тэлезорак. Яны ўсе таксама як народ на рэферэндуме ці як пятрок у менску нібы унікаюць сваёй галоўнай місіі якая ад таго выглядае як заўсёдная нявыкрутка а ў выніку у згаданых сферах начальства дыпламатыі ці тэлевізіі цалкам ператвараецца ў фальш з аднаго боку чалавек сапраўды загнаны ў кут з іншага боку гэта ўжо такі чалавек куды яго не размясці ў самыя зручныя спрыяльныя ўмовы ён усё адно будзе пакутаваць прыцярпівацца да чаго-небудзь іншага скажам да незвычайнасці гэтых зручных умоваў Вось рыса якая ўелася ў ментальнасць працяла ўсё і ўся у тым ліку грамадскае жыццё і вобраз нацыі вобраз краіны цяперашняя галадоўка дэпутатаў гэта таксама не выкрутка Уявіць сабе такое ў нейкай іншай еўрапейскай краіне немагчыма, але яна таму і не будзець масы, што гэта не іншая краіна, а Беларусь, дзе ўсе і ўвесь час рыхтуюцца не да змагання, а да нявыкруткі і самое жыццё уяўляецца такой вось нявыкруткай. Итак да першай асобы ў краіне, якая ад пачатку стала увасабленнем нявыкруткі. Атрымаўшы магчымасць воля выяўлення, першае, што мы зрабілі, гэта засумняваліся ў такой магчымасці. Усе народы ўзялі квіток на цягнік, селі і паехалі, а мы дагэтуль стаім на пероне і разважаем пра тое, што беларусы спазніліся на свой цягнік, як разважаў герой быкаўскага кар'ера. А калі не спазніліся, дык можам спазніцца, абавязкова спознімся стойце, дык вось жа ён цягнік чакае нас, урэшце гатовы зноў і зноў весці тым самым маршрутам волевыяўлення. Але мы адвыклі верыць у тое, што ўсё можам зрабіць самі. Мы сізіфы, мы коцім свой камень у гару нават тады, калі вонкавы праклён зняты і можна ісці сабе роўным полем і без каменя. Але як зняць той праклён унутраны, У народзе гэта па-мудраму называюць боязю сурочыць. Спадзявайся на добрае, а рыхтуйся да горшага. Герой быкаўскай прыпавесці сцяна, зняволены ў чатырох сценах калупае каменны мур. Ён можа рабіць гэта тыднямі, месяцамі, гадамі, вось дзе воля да жыцця. Але нарэшце пралаз у сцяне зроблены і герой апынаецца не на волі, а перад новай сцяной. Сітуацыю нельга растлумачыць аўтарскім пессімізмам або мізантропіяй, бо ні першага, ні другога чытач не адчувае. Таму тут больш складанае тлумачэнне. Гэта нявольнік, калупаючы мур, так доўга засцерагаў сябе ад суроку, што ягоныя думкі пра новую перашкоду ўрэшце матэрыялізаваліся, сталі рэальнасцю. Але неяк жа ўмудраюцца людзі ў іншых краінах жыць без гэтых нявыкрутак. Ці можа, у нашай сітуацыі гэта было б крокам супраць уласнай прыроды, пачынаючы новую справу не думаць пра кепскае не ісці па жыцці а ляцець прамінаючы тыя надуманыя перашкоды лягчэй глядзець на ўсё змяніць самую методыку думання і дзеяння палюбіць свабоду і незалежнасць арыентавацца на поспех на стварэнне на радасць а не разграбаць завалы і думаць толькі пра правалы трэба каб камусьці ў нечым пашанцавала адзін раз другі трэці удача і вера ва ўдачу ў сябе ў іншых людзей гэта мабыць ёсць выхад з хранічнай нявыкруткі калі ж гэтае вусціш сапраўды толькі комплекс маленства як тая дунда без якой дзіця перастае ўяўляць гэтае жыццё магчымым дык з нявыкруткай трэба развітацца рашуча як з дундай адвыкаць катастрафічная свядомасць ператвараецца ў катастрафічную ментальнасць. З гледзяшча медыцыны гэта безумоўна хвароба, але такая, ад якой нібыта не паміраюць. Яна вельмі нагадвае радыяцыю, тое, чаго не відаць і не чуваць. Можна жыць. А калі можна жыць, дык можна звыкнуцца як да нормы, на дзяржаўным узроўні гэта ўжо называецца нацыянальнымі асаблівасцямі сваім гістарычным шляхам адметным лёсам. Маладая нацыя, якая яшчэ не звыклася выяўляць волю самастойна, абірае такога кіраўніка, які яе недахопы і хваробы падае як нацыянальную спецыфіку і нават перавагу над іншымі. Мы жывем не горша, нават лепш за іншыя былыя рэспублікі ССР. На змену катастрафічнай ментальнасці мусіць прыйсці пазітыў. А адзіны пазітыў гэта любоў да свайго, да людзей, зямлі, мовы, да ўласнай гісторыі і да сябе самых. Адсюль ясней відаць і кірункі нацыянальнай літаратуры пасля быкава. Быкаў урэшце выкіраваўся да жанру прыпавесці, да максімальнага абагульнення катастрафізму ў показках і схемах. Наступны крок гэта сатыра. Жанр ачышчэння, які так чакаецца, але ніяк не праб'ецца да жыцця. Вось чаму сапраўдным пераемнікам справы быкова будзе зусім не той, хто застанецца ў жанры катастрофы, а сатырык, які зробіць наступны крок. Выглядае, што і сам Васіль быкаў прыйшоў бы менавіта да гэтага жанру. Адзін з самых апошніх твораў пісьменніка караценькі абразок інтэграцыя, які надрукаваны ў апошнім нумары часопіса дзеяслоў сведчыць пра гэта. Інтэграцыя гэта гратэск, які кліча да жыцця сатыру. У працяг расейца гогаля ці палякам рожака ці ранняга крапівы. Такую літаратуру, якая б зрабіла цуд экзарцызму, выгнала з беларускай душы катастрофу і гэтага злога духа нацыянальнай ментальнасці, не выкрутку.